to the update the red column sometime, if not here. At that time, I do attention. At that time, I do attention to make that object. Sometimes before the, sometimes the, the, before I see the same smoke, smoke. So sometimes not here. So I at that time I reflecting the candle with the white color. At that time I, I can pay more attention. Do you notice the touch? Con có biết về sự xúc chạm không? Do you notice touch? Yeah, I know. I don't know. You don't notice touch, you don't notice the con không biết về sự xúc chạm chuyển động ừ. điều đó là tốt uh, The red column cột hơi thở looks like uh, nó giống như me looks like with this kind of white color có thể giống như là cây đèn cày màu trắng nhưng nghĩ về nghĩ về cái cây đèn cày đó uh, liên tục như vậy thì nó không cần thiết what should picture what should you do thì con nên làm gì One, concentration is not mature. khi mà cái sự định tâm nó chưa có chín mùa Chúng ta phải dùng cái sự hỗ trợ của trí tuệ. một uh, số thiền sư người mà đã phát triển được cái sự định tâm khi mà thực hành thực hành những cái thiền định trước đây thì họ có sự hỗ trợ về cái định tâm trước đây nhưng một số thiền sinh mà chưa có phát triển được định thì cần wisdom, sự hỗ trợ của trí tuệ trí tuệ ở đây nghĩa là <clears throat> biết cái đối tượng hành thiền một cách rõ ràng cái việc làm thiền của con ở đây là cái cột hơi thở lúc đó cái ý nghĩa của đối tượng con phải quán tưởng nó lặp đi lặp lại như vậy cột hơi thở là gì con nghĩ nó lặp đi lặp lại trong tâm thì tâm sẽ không đi lang thang nếu mà tâm nó không tâm lang thang mà nó không còn đến thì con đã thành công nếu con thấy màu sắc hoặc là ánh sáng thì nó là cái chừng học khác nó chỉ là những cái nó chỉ là những cái đối tượng à, cái uh, vision measuring what you see là những cái đối những cái cảnh mà con thấy nó chỉ là những cái cảnh con thấy chẳng hạn một số thiền sinh này thấy màu trắng nhưng mà tâm vẫn lang thang một số thiền sinh thấy được ánh sáng nhưng mà tâm vẫn lang thang nghĩa rằng cái sự định tâm chưa có ổn định nó không phải là cái việc thực hành tốt một số người thấy được cái cái à, khối hơi thở như là cái khói à, là well, khói thuốc nhưng mà tâm không lang thang thì đó là cái sự hành thiền đúng ngay cả khi mà thấy được ánh sáng của đối tượng nhưng mà tâm vẫn còn lang thang thì nó không tốt Mind nó tâm nó không có ổn định như là thiền sinh chúng ta nên tập trung nhấn mạnh cái sự định tâm khi mà tâm nó bắt một đối tượng bắt một cái đối tượng không thì thì tâm nó sẽ không có lang thang có nghĩa rằng chúng ta đã thành công Taking many objects. Nếu tâm bắt nhiều đối tượng, ngay cả chúng ta thấy nó có ánh sáng như chăng nữa, chúng ta cũng không chúng ta cũng không có thành công trong cái việc hành thiền lúc đó. So for you now, à, cho con bây giờ. So, uh, see the smoking, no problem. Thấy được cái. Because uh, cái làng khói thuốc à. Gets a quick development all the time. We have to use the help of the wisdom. Chúng ta phải dùng cái sự hỗ trợ của trí tuệ. Phải quán tưởng và ý nghĩa của cái đối tượng hành thiền. What is the breath? Hơi thở là gì? Breath means air particle. Hơi thở đó là Group. những cái together phân tử không khí những nhóm phân tử không khí nó tập hợp lại That means breath. nó gọi là cái hơi thở But one Nhưng we ignore the khi chúng movement. ta phớt lờ cái sự chuyển động we are going out through the nostril. À, đi vào đi ra xuyên qua mũi Our mind tâm của chúng ta can just remember the breath lúc đó chỉ có thể nhớ về cái hơi thở ở cái khu vực vùng quanh mũi This breath and origin is air particles grouped together. Thầy đã giải thích hơi thở đó là một cái nhóm That's phân tử không khí tập hợp mà chúng ta hít. We suggest to know the breath column. À, chúng ta đề nghị biết cái cột breath hơi thở. Means cột hơi thở nghĩa là khối hơi thở nó trong cái hình dạng cái cột Breath mass means cái breath particles. Khối hơi thở nó là group together. Là cái khối phân tử hơi thở breath particles à, group thành những cái nhóm tập hợp là Nó nằm trong cái cột hơi thở thì gọi là cột nó nằm trong cái cột thì gọi là cột hơi thở. Breath particles group together. Cái nhóm phân tử hơi thở nó tập hợp là compact nó kết hợp lại với nhau đôi khi chúng ta gọi là cái khối của đối tượng một cái khối đặc đó. So, so water also water compact. Cái à, nước là so những cái phân tử compact. những cái khối phân tử nước. All body parts, all à. body parts compact thân là những cái khối về thân so, this breath thì also cái khối phân tử hơi thở nó kết hợp lại với nhau also, this breath on our body. và nó nó tùy thuộc vào cơ thể của chúng ta If there is no body, nếu không có thân no breath thì sẽ all. không có hơi thở That's why vì vậy breath is dependent cái hơi thở nó phụ thuộc vào thân của chúng ta đó là lý do tại sao mà cái hơi thở nó là những cái phân tử hơi thở nó cũng là thân thân ở đây nó là một cái khối đặc khi con biết cái cột hơi thở Điều này, cái nghĩa này con phải, ý nghĩa này con phải quán tưởng liên tục. Bất cứ khi nào con thấy là nó nó tối hay là nó cái cột hơi thở nghĩa rằng hmm, in column shape. Cái khối hơi thở trong cái hình dạng the breath particles compact cái phân tử hơi thở cái khối phân tử hơi thở nó chìm vào trong thì lúc đó hmm, previously the sun powder hmm, but later hmm, cement water chẳng hạn như là cát à, sau đó người ta người ta trộn cát lại sau đó người ta có thể làm xi măng làm từ thì cái à, những cái phân tử hơi thở nó cũng vậy nó kết hợp lại với nhau tạo thành cái lúc đó thì cái đối tâm bắt đối tượng liên tục cái hơi thở nó nó giống như là một cái chất đặc mà chất đặc ở đây nó là cái đối tượng con thấy cái, cái cái cái con rít đó thì nó cũng là cái cột Actually not real solid. Thực sự nó không phải là cái cái, cái con con rít thật. Tại vì khi mà chúng ta dùng búa ta, ta đập vào những cái con rít đó thì nó sẽ bể ra. Cho nên nó không thật. Thì nó giống như cũng giống như là chất đặc. Nó không phải là cái chất đặc thật. Breath also say. Thì hơi thở cũng như vậy. Breath particles all composed together, grouped together. Cái những cái phân tử hơi thở Yeah. kết hợp với nhau. Air or breath particles. Say. But air, sometimes I don't use the air. Air is outside also air. Đôi khi thầy không có dùng cái từ không khí. vì bên ngoài nó cũng có không khí. Chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn. Cho nên thầy gọi là cái phân tử về hơi thở mà cái phân tử hơi thở không khí mà chúng ta hít nó giống như chất đặc nó giống như là cái cột rất là cái chất đặc nó giống như là đối tượng So meditator should think again and again. Thì thiền sinh phải nghĩ về cái ý nghĩa như vậy. Nó là cái, compact together, cái khối hơi thở phân tử cái khối phân tử hơi thở nó kết hợp lại với nhau nó tạo thành cái cột hơi thở thì cái việc hiểu của con nó sẽ cao hơn perception of the object also can be higher là cái tưởng nó sẽ cao hơn So that uh, we, we should give more, we should give more wisdom to know the rest. That means you usually in this way you question again and again. Nếu mà không quá tưởng như vậy không thì cái trí tuệ nó sẽ phát triển đôi khi nghĩ về cột hơi thở thì cái trí tuệ nó chưa có nó hoàn toàn nó phát triển là cái khối là cái nhóm hơi thở là một cái khối kết hợp với nhau dạ. And then you go up again, you know this area, you know this area, you know this area, you know this area, you know this area. So you biết go up and go down. Cái khu vực này lên trên rồi xuống dưới. Not only this area. Không chỉ là một cái khu vực in your mind you trong think, this area also breath for this area also breath for this area also breath con phải nghĩ cái khu vực này nó luôn luôn có hơi thở và cái khối hơi thở này nó nằm trong cái cột hơi thở lên xuống thì tâm của con sẽ bận rộn và có thể mệt mỏi nhưng tâm sẽ không có lang thang nó sẽ không có thang thang đi you tìm những đối tượng khác bởi vì con đang bận rộn với cái cột hơi thở not busy not going outside yeah. only you busy with your breath column that's why this mind also <laughs> can help you to develop consciousness thì cái tâm này nó có thể giúp con phát triển được cái sự định tâm. You think of the step by step lower and up again. Con nghĩ. This is throughout the, this is the breath column. À, dưới rồi lên trên. After four times, five times, you can stop. And then as a whole, breath như column you can do. Tổng thể của cái cột hơi thở mà không biết. As a whole. Now the, the, the direction, the which direction you look. I also look from behind, but sometimes also moves, sometimes move to the further right, right side. the, the right side. Right side. And because the, the, the Russian, I also chew the, the right side nose. Mm. But I, I chew position from behind. Mm. But sometimes also move a little bit from the, the, from right, the right side. Mm-hmm. No problem. Mm-hmm. No problem. They don't, they don't, அபிதமர சங்கஹா you know அபிதமர சங்கஹா Abhidhamma. Abhidhamma. comprehensive manual of Abhidhamma big body translated editor so this is Abhidhamma cái sách vi dự pháp ờ, nó có đề cập đến trong cái chương về thiền đối tượng thiền ừ? uh, cái thiền sinh á biết cái đối tượng as if looking with the real eye. Như là nhìn bằng con mắt thật của as mình. looking from somewhere. Nhìn một số một vài nơi nào đó. As if seeing with the eye, mind can see the object. As if seeing with the real eye. As if seeing with the real eye, mind can see the object. Nhìn thấy bằng cái con mắt thật thì tâm có thể biết được, thấy được đối tượng. So, uh, Mind see the object, mind see the object. Some people may not understand. Thấy được đối tượng. How mind see the object? Thì một số người người ta thấy, người ta thấy không hiểu được thì thì cái tâm nó thấy đối tượng cũng giống như là con mắt thật nó thấy đối tượng. Because of this, bởi vì vậy. Mandal eye, Buddha used that term. Wisdom eye. Dùng cái à, Đức Phật dùng cái tên là tâm mắt hay là trí tuệ mắc trí tuệ Chakku, so they translate this sometimes I, sometimes translate vision. Nên là cái à, So wisdom eye, okay, pinya chakku. So So see the object, mind see the object. Tâm nó thấy cái đối tượng. With our real eye. Giống như là chúng ta thấy bằng con mắt thật của mình. Thì cái từ vần như vậy nó có đề cập trong cái vi diệu pháp. Chakhu, chakhu nam pasanta seva, asepsi from sample. So, any meditation. Cứ cái việc. All the concept đối tượng thiền nào như là cái khái niệm như là cái đối tượng về khái niệm concept object means must must cái must khái niệm đối tượng về khái niệm nó giống như là cái khối nó là một cái nhóm kết hợp với nhau art. À, chẳng hạn như là đất nó là một cái khối đất Water, nước nó là một cái khối nước air, air mass. không khí nó là một cái khối không khí breath, breath mass. hơi thở nó là một cái khối hơi thở cái uh, thân phần trong cơ thể nó cũng là một cái khối thân phần nếu con kiểm tra từ vựng trong tiếng Anh thì cái thân nó là một cái khối kết hợp với nhau mass is lithium body is more technical more technical cái thân nó nó mình nói về cái thân nó thì nó lại chuyên về cái từ về về thuật nếu họ nghĩ về thân thì họ nghĩ về thân cái body, thân thật. nhưng mà khi nói về cái cái hơi thở thân thì họ không biết cho nên thầy dùng là cái từ là khối hơi thở But in Buddha teachings breath body same Sabakaya, Kaya. Kaya Nubasana, Siddhi Pathana. Thì, à, thì nó cũng giống như là trong cái lời Đức Phật dạy là cái hơi thở thân đó. And uh, seven years ago, maybe six or seven years ago, I was in Paul. City one I come, which, which year? 2000? 2010. 2010. 2010. Khi mà thầy đến đây thì một tỳ khưu người Việt Nam đến với thầy, chứ uh, không trở là thiền viên Vị nói vị rất là giỏi về à, tâm tạng. So he could not satisfied with my teaching. Nhưng uh, cho nên vị không có hài lòng về cái cách giảng của thầy, cái cột hơi thở hay là những cái lời dạy của thầy thì vậy không có hài lòng. He is uh, maybe about five or ten years older than you. Maybe. vậy hơn con khoảng he năm hay mười tuổi. Slim. Maybe little bit younger than you. So he only wants, okay, to me. Vì chỉ muốn đến với thầy Interviewed him how many times I didn't remember, but uh, to my pity he came once. À, thì uh, thầy không nhớ vì đến với thầy trình pháp bao nhiêu lần nhưng mà vì có đến với cốc thầy một lần và vì thảo luận về những cái lời dạy của thầy. Tại, tại sao mà thầy dùng cái từ là khối hơi thở hay cột hơi thở? Cái từ cái kinh nào mà thầy dùng? What is the breath mask? What is the breath column? Hơi thở, khối hơi thở là gì? Cột hơi thở là gì? He asking many questions. À, vị hỏi rất nhiều câu hỏi. At the time, thì lúc đó I could not explain him. Ừ, thầy không thể giải thích cho vị hiểu được. Now I may have some answer. Bây giờ thì thầy có thể có một This số trả lời. My students bởi vì là học trò của thầy. My student asked me many questions, so sorry, I am thinking bởi vì học trò answer. hỏi thầy nhiều câu hỏi và thầy nghĩ để mà trả lời những câu hỏi đó. Because of the war, the soldiers began clever to fight. Bởi vì chiến tranh, cho nên là những cái binh lính có được kỹ năng khéo léo để mà đánh trận. He asked them many questions. At that time, I studied. Thầy à, vì hỏi thầy rất nhiều câu hỏi và thầy bắt đầu dạy về cái cột hơi thở. I'm not very clever yet to answer this question. Tại vì thầy chưa có được cái kỹ năng khéo léo để mà trả lời những câu hỏi của vị. I'm gonna show the reference of that. Tại vì thầy cũng không thể nào mà chỉ ra được cái nằm trong cái kinh nào. And he left. À, sau đó vị ấy rời đi. I remember. Ừ, thầy nhớ. Đó là một cái vị tỳ khưu người Việt. À, bên Nguyên Thủy. But uh, They are learning is through the translation. Nó học qua cái sự học pháp qua cái sự phiên dịch anyway he likes to know the reference so that à, vì muốn biết cái uh, nó nằm trong cái kinh nào nhưng mà thầy Until không now, giải thích actually it very difficult for me nhưng thật sự cho đến bây giờ à, cũng thật khó cho thầy để mà tìm những cái từ đó nằm trong cái kinh nào That's what this mean, what this mean, why I use this mean. Nhưng mà thầy chỉ có thể giải thích tại sao thầy dùng những cái từ ngữ nó như vậy, những cái từ vựng nó như vậy. So Visuddhimagga commentary used this Trong meaning, explaining thanh tịnh đạo meaning of the mass. Có giải thích về cái khối. Meaning of kaya. Nghĩa cái ý nghĩa về thân nó giống như vậy. So many yogis not Vậy nhiều thiền sinh không có quán tưởng về cái ý nghĩa về thân. bởi vì điều này cái sự phát triển nó có thể chậm đi. that's fine. So without thinking of the candle, so you can reflect the bread đó column. giờ đừng dạ. có nghĩ về cái đèn cày, cái quán tưởng về cái ý nghĩ, cái cột hơi thở. Nó là một cái đó là nó là một cái khối đặc, khối hơi thở đặc nó nằm trong hình dạng cái cột và dần dần con đi xuống cái đến cầm rồi cái khu vực vùng quanh mũi rồi con biết nó như một tổng thể về cái cột hơi thở như là tổng thể về cái cột hơi thở con có thể phớt lờ cái sự nhìn kiểm tra nhìn từ cái hướng nào đến đối tượng Sometimes uh, if you get to Đôi wonder, khi nếu tâm con lăng thang thì con có thể phân tích nó như vậy. Thì tâm nó sẽ giảm, nó sẽ dừng lại, tâm lăng thang. So, anapanasati is good for the meditator. Cái hơi thở thì tốt. Easily have vitaka applied thought cho thiền sinh cái người mà có được cái sự hướng tâm Because of this, this is your